Pružena ruka. Dobar dan slušateljima Internet Radija Srijem. Povodom još jednog izdanja emisije Pružena ruka danas razgovaramo u udruzi slijepih Osječko-baranjske županije s gospođom e, Nevenom Benić koja je dopredsjednica udruge. Gospođo Benić, dobar dan. Dobar dan. Što se tiče prvo e, pitanja Koliki udio zapravo u ukupnoj populaciji u Hrvatskoj ima ozbiljni oblik zapravo oštećenja vida. Udruga slijepih Osječko-Baranske županije je utemeljena davnih 50-ih. Utemeljena je 1948. E, godine i članica je naravno Saveza slijepih. E, što znači da surađujemo sa Savezom slijepih u Zagrebu i da se ovaj, za određene nabavke za određenu pomoć obraćamo i njima. A što se tiče same udruge, naše udruge, naravno da imamo tu ovaj našeg službenika koji rješava našim članovima neke administrativne poslove i e, članov, u predsjedništvo udruge je zaduženo da pomaže članovima u ostvarivanju ehm, njihovih prava, da ih pouči na koji način, eh, da ih usmjerava i da im pomaže ehm, recimo upućivanju na školovanje, na eh, centar ako je potrebno za socijalni rad. Osim toga, ovaj eh, udruga se bavi pomalo i sportskim aktivnostima. Da, vidjeli smo tabelu na ulazu. Iako je sad sport odvojen od udruge slijepih, imaju svoju kao organizaciju, športsku organizaciju Svjetlost. E, jednostavno to po zakonu su se odvojili, iako su oni e, i naši članovi. Osim e, sporta, naravno da se imamo tu u stvari pomažemo našim članovima, odnosno posla, e, nekoliko njih je bilo na prekvalifikaciji i završili su kvalifikaciju za e, medicinske masere, tako da su ovaj otvorili smo četiri radna mjesta, naravno uz pomoć e, ministarstva za mlade i socijalnu skrb. Ovaj to je po projektu. E, tako da e, oni e, imamo dakle četiri masera koji ovaj masiraju osim članova udruge e, imamo sa domom umirovljenika oni su nam partneri i članove inkluzije a građani također dolaze na masažu i ta građani za razliku od nas plaćaju masažu simboličnom cijenom od 50 kuna jer e, ti novci su nam potrebni za nabavku repromaterijala. Evo recite kako se udruga inače financira? Pa udruga se u zadnje vrijeme financira projektima kao i sve udruge i zapravo je to ovaj vrlo loše za ovaj, za udruge invalida. Jer eh, udruge invalida su obično veće udruge gdje eh, moramo imati službenika koji će voditi administraciju, gdje moramo imati spremačicu, odnosno domačicu. Tako da ovaj, neke stvari bi nam trebale biti osigurane, ali nisu. Znači, eh, sva sredstva što imamo dobivamo od e, ovaj e, projekata od članarine i eventualno nam pomognu e, grad i županija opet ako program zadovoljava mislim moramo im predati ovaj programe za iduću godinu da bi nam odobrili određena sredstva. Koliko ste vi zadovoljni uključenjem osoba s invaliditetom u sport sam? Pa zapravo ima dosta njih tu u sportu i ja recimo o samom sportu baš ne bih vam puno. Ima osoba koja ja recimo sam osoba koja a recimo koja je žena u mirovini koja više volim ručni rad, koja volim kreativne tako e, radionice. E, naime, e, imamo mi i žene se sastaju jedan put jedno na kreativnim radionicama. Naravno, mislim, izrađujemo, ne znam, cvijeće, nakit, pa nekad samo i razgovaramo, pijemo kavu, razgovaramo, naravno, to je razgovor kroz koji prenosimo iskustva jedna drugoj, a na kraju ako je potrebna nekom pomoć u smislu savjeta, u smislu znate život je ovaj nekad lijep, <laughs> nekad i malo manje, i malo manje lijep i u takvom slučaju trebaš pružati podršku nekom. Naravno. Je manje, malo manje lijepo, jel? Tako da ovaj Eh, uglavnom druženje u udruzi je prilično veselo bez obzira ovaj i, i odvija se zapravo kroz cijelu godinu. Evo kada smo već kod toga, o kojim se uopće dobrim skupinama tu radi, o kojim govorimo sa tu iz mjesta, kako izgledaju još... A, pa, eh, kad govorimo o dobrim skupinama, moram priznati da su to uglavnom recimo od 40 nadalje, znači e, kraj srednje, početak e, starije e, dobi i mm, znate mladi su malo drugačiji. Možda kad dođu u naše godine, možda će se i oni okrenuti druzi. Naime, ovaj Da li preporučili? Naravno. Međutim, ovaj znate danas zapravo i mladi koji vide e, dosta malo izlaze, svi su vezani uz e, e, internet, uz pametne mobitele i sve što rade, rade uglavnom tim virtualnim putem, tako da Nekak, čak i druženje. <laughs> Da, čak i druženje. Zapravo žalosno je, vidite četiri, pet osoba sjede na kavi, čačka svako svoj mobitel. Upravo to je moja generacija, se šali na taj način, <laughs> idemo se družiti, svi smo na mobitelima. Pa je, i to, to je zapravo nešto što je vrlo žalosno. E, mislim, jednostavno ljudi više ne znaju razgovarati. Tu je jedna i prednost udruga. Vrati se socijalni kontakt. Jest. Tu je jedna prednost udruga, iako eh, ne mogu ja reći da i kod nas nema, znate, mobitel. <laughs> Svega, da. <laughs> Ali, ovaj, eh, jednostavno, ne znam, ja još uvijek sam onog starog kova i čak ako kod kuće imam gost, ako me neko nazove, onda kažem, onda ću te kasnije. U kojoj mjeri su svakodnevni problemi vaših članova isti u kojoj različiti? Naime, pretpostavljam da među članovima se razlikuju i uzorci, uzroci i stupnje oštećenja vida. Naravno, pa mi smo zapravo slijepi su vam različiti kao i e, vaše društvo, kao i videći. Neko je e, recimo manje inteligentan, neko više, neko je spretniji u rukama, neko je manje spretan. E, naravno i što se tiče samih dijagnoza su različite. E, međutim, ovaj, ne mogu ja reći da e, ne možemo sve što ne postignemo u životu pripisivati ljepoći. Čak ne sve, nego ništa, jer e, kažem, svi smo mi različiti. I život nam je pomalo različit. Mislim, kad gledate E, neko je u braku pa ima problema s mužem, drugi drug je možda u braku, ali nema problema pa je sretan i taj brak mu teče sasvim normalno. Neko ima problema s djetetom, neko ima problema sam sa sobom. Tako da su problemi vrlo različiti, ali ne zbog samog vida, nego zbog nas kao osoba. Naravno. To, to je lijepo, evo poručiti slušateljima. Voljeli biste da vas se gleda kao osobu, a ne kroz invaliditet. Naravno, nas ne karakterizira sljepoća, nas karakterizira naša osobnost. Sve ono što i videće ljude. Tako je, ono <laughs> tako je. da u svom radu kontinuirano uključujete stručnjake, posebno kad je riječ o mlađim članovima. Pa mlađe članove svakako, ovaj, mlađim članovima svakako želimo pomoći i zapravo pomažemo im toliko, e, mlađi članovi su zapravo uključeni u redovne škole više, jel? E, danas sve više je djece u, u redovnim školama, tako da i mi pomažemo ukoliko im treba, ne znam, e, što se tiče brajice, ukoliko im treba što se tiče e, savjeta gdje se obratiti za pomagala, za knjige. Evo upravo kad smo kod toga, koliko ste zadovoljni i koliko tu država pomaže pri obrazovanju osoba koje ne vide, kako je ocjenjujete, kako se integriraju osobe u obrazovni sustav, je situacija dobra kod nas? Pa ja vam mogu reći da tu opet i, i možemo o individualnim osobama, individualno govoriti. Zapravo, mi nastojimo, sve to ovisi opet o osobi. Imate vi i djecu koja vide i povuku se u kut i ne, ne žele se previše družiti. A tako vam je isto među slijepima. Međutim, e, za većinu ipak moram reći da se prilično dobro uklapaju u redovne sredine i da se zapravo puno druže ovaj, sa djecom koja E, vide i da to djeca puno lakše e, prihvate nego odrasli. Zapravo djeca nemaju te e, predrasude ako im roditelji ih ne usade. I onda oni prihvate dijete takvo kako je. No da se mi nakon nekih 20 <laughs> zapitamo sami oko se za sebe. Ja sam na jednom predavanju ovaj, slušala gdje kaže, gdje je jedna, mislim da je radila u Centru za socijalni rad, zapravo ne znam joj ni ime, ali nije ni bitno, da je rekla skupila je ovaj, djecu, invalide i zdravu djecu i pokušala je da se uklope. Mislim, eh, ja sam je htjela reći, bilo bi bolje da ste skupili roditelje, jer djeca će, mhm. će to prihvatiti. Jer ja znam da djeca zapravo E, prihvate to jako brzo, znam iz iskustva. Dok e, jednoga dana ne počnu vrtiti riječi koje nisu baš bile ljubazne prema njima, koje su bile upućene, dok ne počnu shvaćati što su značile neki postupci prema njima. Pa ne, ne, mogu vam reći da djeca, ovaj, kažem vam, e, recimo ovisi, evo, moj sin je išao u redovnu školu, sin mi isto ne vidi. Njegova učiteljica je bila prekrasna. Prekrasna žena koja je ovaj, E, nastojala da on ne osjeti razliku. Ali i djeca su ga prihvatila e, tako da nikad nije izostao, nikad su išli van šetat, nikad su išli na izlet. Redovno je s njima radio program. Ako ga je trebalo kazniti, ja sam insistirala da ga ne razlikuje, znači ako ga treba kazniti, onda ga se treba kazniti nisu tu samo učenici u pitanju. Evo ja sam imala u osnovnoj školi priču o e, moj profesor je imao profesora koji ne vidi, on tu nije, nisu ga uspjela djeca prevariti, on je sluh svoj koristio. Naravno, <laughs> pa sve, pa čujte, ovaj, e, e, privikneš se situaciji i koristiš ono što možeš i što znaš da možeš koristiti, trebaš samo biti čovjek, biti recimo ovako i, prema svima biti korektan. Kad smo sad o toj školi i školstvu, kako god da je bilo, jednom kad ono završi, možemo li govoriti o učinkovitom sustavu zapošljavanja osoba s oštećenim vidom? Koliko je primjerice na području Osječko-Baranjske županije takvih osoba u nekom obliku radnog odnosa bilo kakvog? Pa, ima ih u radnom odnosu, ja sad ne znam broj, zapravo mi sad imamo dosta mladih na školovanju. Mislim, dosta. Mogu vam reći da je manje mladih u, manjem postotku i, članova nego starijih. E, tako da imamo neke mlade zaposlene, neki se još školuju. A što se tiče posla, a znate, ovaj, teško je doći bilo kome do posla. E sad, da li je problem što neko ne radi zato što ne vidi ili zato što inače nema posla, to je vrlo teško procijeniti. Ali u svakom slučaju e, svako od nas, pa i slijepa osoba, osjeća se bolje i korisnije ako radi i ako za sebe privređuje. Imamo li na našem području dovoljno stručnjaka i volontera koji vam mogu pomoći? Recimo i ostale situacije, da li su dostupni psi vodiči? Pa e, u Osijeku za sad mislim da imamo samo jednog psa vodiča. više ima terapijskih pasa zato što se kod mnogih slijepih ovaj, dolazi do dvostrukog oštećenja. I tu je onda malo veći problem. A za psa vodiča, znate, treba ovaj, željeti psa vodiča, treba osigurati uvjete psu vodiču i e, mislim da treba i financijski, iako oni e, udruga koja se bavi odgojem pasa vodiča e, pomaže nešto u ovaj u, u doniran, mislim da donira hranu i tako nešto. Iako nisam baš sigurna, naime ovaj ja zapravo jednostavno nisam smatrala <laughs> da mi treba pas vodič i nekako taj interes nije bio kod mene, tako da zapravo sam previše komotna i mislim da mi se ne bi dalo ujutro dignuti i izvoditi ga. <laughs> on je još i obaveza. Pa, naravno, pas vodič, on u redu, on obavlja vođenje, ali i on treba pažnju kad nije u službi, kad ne <laughs> radi, jel? onda morate ga osloboditi one svoje opreme za rad, morate ga prošetati da se on malo iskače, da i, i sve to, mislim, sve druge obaveze treba isto izvršiti, znate, jer nije to samo on te vodi pa i samo on radi, moraš i ti nešto raditi. <laughs> A koliko su vam stručnjaci bili na raspolaganju, da li je adekvatna liječnička pomoć u Hrvatskoj? Pa je, mislim da je i kom treba ovaj, naravno da su e, u bolnici ovaj, lječnici e, i pristupačni i pomažu nam, mislim, kom treba, naravno i, i, i ovaj, ne možemo reći da, da ne možemo doći do liječnika jer ovaj, naravno da nekad moramo malo pričekati, ne možemo, sve, ne možemo svugdje prednost tražiti, ali e, ne, nemamo se zapravo na što žaliti što se toga tiče. Kako vam javnost može pomoći? Je li društvo primjereno educirano položaju svih osoba s invaliditetom, pa onda i slijepih? A čujte, to vam je, e, ako mislite na javnost, onako na širu javnost, to vam je relativan pojam društvo ovisi zapravo o pojedincima, mislim društvo čine pojedinci. Tu ne pomaže zapravo ni e, škola, ni previše educiranja. E, imate ljudi koji će vas prihvatiti bez problema, bez predrasuda, a možda imaju samo osnovnu školu, Nekad imate e, čovjeka s fakultetom pa vas gleda, a jadan, što naravno, ovaj, ja bi ga odmah puknula, mislim, ali ne smijem. Ovaj, ali e, zapravo, ha čujte, društvo nas prihvaća onako kako se mi postavimo. Znači moramo se i mi boriti za svoj status i e, danas je to puno lakše nego što je bilo, ne znam, prije 20-30 godina. Da još jednom pozdravimo slušatelje, razgovaramo s gospođom Nevenom Benić. E, gospođo Nevena, e, koliko su mediji senzibilizirani i zainteresirani za vaše probleme i potrebe? Pa mislim da su mediji sensibilizirani što se tiče potreba i da doduše oko dana bijelog štapa je to malo pojačano i onda nas svi zivkaju, svi pitaju, svi traže objašnjenja iako smo mi cijele godine slijepi, ali ovaj Jesu, jesu. Je, doduše, neki um, voditelji, danas je toga puno manje, ali nekad se to onako ovaj, pričalo, treba im pomoć, treba im uh, u smislu sažaljenja. Danas znamo da slijepi mogu raditi, da mogu biti aktivni, aktivni članovi društva i da ovaj, E, moraju i oni biti korektni prema drugima kao i drugi prema njima. Naravno, evo reći nije <laughs> biti iznimka. Pa recite nam više o danu bijelog štapa. Što sad planirate za nedjelju? Pa mi smo zapravo dan bijelog štapa obilježili e, u utorak, jednostavno zato što je nedjelja, a ovi drugi dani su nam nekako zauzeti aktivnostima. E, i ove godine smo malo skromnije obilježili e, sakupljenjem članova e, malo smo se zabavili igranjem pikada i počastili se tako da zapravo nećemo jer na godinu imamo ovaj godišnjicu osnutka to je bože molim 70 godišnjica osnutka pa ćemo to malo svečanije proslaviti E, znači, to je jedna od starih udruga. Da, da, da, mi smo jedna od starih udruga i ovaj, zapravo e, eto imamo još uvijek dovoljno članova, još uvijek smo dovoljno vrijedni i zapravo nastojimo svim članovima pomoć. E, kontaktirate li sa sličnim udrugama izvan Hrvatske Mm, zanima me evo njihov položaj, socijalna uključenost njihovih članova, je li isto s lijepim osobama u recimo Vukovaru, Zagrebu i kao kod nas u Osijeku? Pa tu e, zapravo sve, sve udruge su prilično aktivne, a što se sredstava tiče <laughs> ovisi o njima i o njiho, ovisi o projektima kako se jer mi ipak svaka udruga za sebe radi, ali e, kontaktiramo sa svim udrugama u Hrvatskoj e, ne samo telefonom nego imamo povremeno sastanke, e, nalazimo se ne znam na recimo žene se sastaju recimo imamo ovaj na nivou Slavonije, pa na nivou Hrvatske i onda iz svake udruge dođe po dvije predstavnice i družimo se i prenesemo drugima iskustva. Isto tako se i sportaši sastaju sa udrugama iz cijele Hrvatske i ono što recimo što danas e, imamo i mi, a i druge udruge e, koliko znam iz razgovora, imamo videćeg pratitelja koji E, to je jedna gospođa koja je isto po projektu zasnovala kod nas radni odnos i ona recimo za osobe koje se ne mogu snaći, kojima je potrebna pomoć jer e, nekad vam je mnoge stvari ćete napraviti sami, ali nekad vam je ipak potrebna pomoć. Recimo ja kad bi sad trebala u bolnicu pa do bolnice bi došla, ali bome kako bi se u bolnici snašla ne znam. I tu bi, bi mi sigurno trebala pomoć. Tako da imamo ovaj gospođu koja je u, u svojstvu videćeg pratitelja i ona ovaj zapravo pomaže našim članovima. Recimo, nekom dođe pa ispuni uplatnice, pa ode s njim do pošte, ne znam, do dućana, nekog odvede kod doktora, nekog odvede na frizuru, nekog Eh, ono što je, nekom, eh, što je kome potrebno, jel? Naravno, evo danas u gradu vidjela sam djecu raznih razreda, to je bilo negdje od prvog razreda do osmog, od najmlađih do najstarijih, učili su eh, kako je to biti slijep i kako voditi slijepu osobu preko ceste. Znači jedno dijete u paru je imalo povez, drugo dijete ga je vodilo preko ceste, ali udruga nešto imala s time, možda ste gostovali? to je sportska udruga organizirala E, naravno da mi podržavamo i njihove e, ovaj, aktivnosti. E, nešto organiziraju oni, nešto mi i nastojimo da zapravo građani budu što više upućeni u život slijepih. A to znate kad mnogi to žele probat međutim kad, kad bi ja sad vama vezala oči i ni, vi jest, ne vidite, ali ne možete se vi snaći jer vi niste navikli na to. A mi živimo s tim i moramo se naviknuti na to. Navikavamo se od, neko od malena, neko od onog dana kad oslijepi. Znači vi ne možete pravu možete možda osjetiti da je to nekako neugodno, ali mislim da to videći doživljavaju puno strašnije nego što je pogotovo kad im se tako iznenada vežu oči i kad ne znaju kud hodaju. U sili se čovjek na sve navikne. Naravno da se navikne. E, možete li nam za kraj još otkriti neke buduće aktivnosti u radu udruge? Planirate li neke nove programe, nove sadržaje? Pa mi ovaj, stalno pratimo projekte. E, nastavit ćemo raditi ono što smo i do sad radili što se tiče ovaj, pomaganja našim članovima, ali e, svaki novi projekt nas interesira i na svaki novi projekt se prijavljamo gdje mislimo da možemo proći. Što znači e, da nas i ti projekti na neki način potiču na nove aktivnosti. Tako da danas vam osim onih poslova koje inače obavljamo i za koje se trudimo ne znam točno program jer kažem nama se to začas promijeni samo kažem pratimo projekte i ako bude neki dobar projekt naravno da ćemo se natjecati. Da li imate za kraj još nešto poručiti slušateljima? Pa poručila bi im da slijepe gledaju kao i sve druge ljude i da su to ljudi sa svojim manama i vrlinama i da zapravo se razlikujemo po e, svom izgledu, po naravi, po spretnosti, a e, kao što se i ljudi koji vide razlikuju, a sljepoća nam je samo jedno dodatno ovaj oštećenje s kojim se mi snalazimo. E, hvala vam puno na vremenu, gospođo Nevena Benić. Lijep pozdrav u ime slušatelja e, Pružene ruke. Hvala i vam. Dobar dan slušateljima Internet Radija Srijem za emisiju Pružena ruka. Razgovaramo sa gospodinom Marijanom Likotom koji je zaposlen e, kao medicinski maser u udruzi i uz pomoć i uz aktivnost udruge slijepih osoba iz Osječko-Baranjske županije u povodom programa Ruke koje osjete. Recite nam, gospodine Mlikota, evo, predstavite nam se i recite o čemu se zapravo radi. Dakle, kao što ste rekli, ja sam Marija Mlikota, poštovanje slušateljstvu. Član sam Županijske udruge slijepih i visoko slabovidnih osoba ovdje u Osijeku, zaposlen kao maser, zahvaljujući programu Ruke koji osjete. E, program je kreiran ovdje u samoj udruzi i realiziran je uz nesebičnu pomoć Ministarstva socijalne politike i mladih čime, kojima ovoga trenutka i zahvaljujemo ime udruge, posebno nas masera. E, program je kreiran 2010. godine i prva pomoć nam je pružena već tada u drugoj polovini 2010. tako da smo mi praktično krenuli u realizaciju tog programa 1.11.2010. i evo u kontinuitetu radimo uz pomoć naravno Ministarstva socijalne politike i mladih. Vi ste također i član udruge naravno slijepih u Osječko-Baranjskoj županiji. Tako je, od malih nogu. Ispričajte nam za početak vaše izazove i pobjede koje ste ostvarili do sada, e, bilo unutar udruge ili? E, ja sam prije rata inače radio kao informatičar, imao sam nešto bolje ostatke vida, mogao sam i pisati na papiru olovkom i čitati s papira i programirati tako, jer posle je došlo do urušavanja vida. Naravno, posao sam izgubio zahvaljujući ratnim aktivnostima, čime je uništena firma, ili gdje sam radio i 97. godine naravno došlo je do pogoršanja vida, tako da sam tada u biti zadnji puta prepoznao vlastitu majku. Naravno više nisam mogao raditi kao informatičar i onda poslije sam zahvaljujući uredu za zapošljavanje ovdje u Osijeku e, pre, prekvalificiran za masera na učilištu poetika. Recite nam više o programu Ruke koje osjete. E, pazite, sam program e, ruke koje osjete je osmišljen tako da e, jednostavno zaposli nas nekolicinu kao masere u ovom slučaju koji smo prekvalificirani kao jeli, maseri i realiziramo nekoliko tipova masaže te ako presuru po potrebi za potrebe građana, primarno za potrebe udruge međutim višak e, slobodnih termina realiziramo za potrebe građana. Opišite slušateljima koji nemaju uvidu u svakodnevnicu članova vašeg kluba, vaše udruge, kako izgleda uobičajeni dan jedan? E, udruzi. Pazite, što se tiče nas masera, e, mi imamo uobičajeno radno, radno vrijeme, dakle radimo kao zaposlenici, e sada udruge preko e, ministarstva već kojeg sam pomenuo, Međutim, sama udruga ima i par sekcija, sportsku sekciju primarno koja se bave i kuglanjem, šahom i pikadom, tako da oni također imaju svoje aktivnosti. U kojoj sve i rehabilitacije su na raspolaganju kod nas u Hrvatskoj? Koliko ste zadovoljni s njima, s liječenjem? Pa, pazite, što se tiče samog liječenja medicina daje što u ovom trenutku može dati tako da tu se ne može prigovoriti, a društvo da koliko može dati u uvjetima u kojima egzistiramo kao društvo, ili imajući na umu i krizu i šta ja znam, znači koliko se može realizirati, može, koliko ne može, šta je tu je. Što se tiče liječenja ili rehabilitacija. No, imate povjerenje u naše doktore. Znači, E, još nisam tražio pomoć vani. Mi inače imamo vrhunski kadar što se tiče liječenja. Druga je stvar koliko društvo ima financijsku snagu da pomogne i opremom. I... Koliko ste zadovoljni pravima koja imate? E sada tu bi se dalo korigirati neke stvari. E, primarno recimo pravo na taj takozvani inkluzivni dodatak, mi to zovemo tuđa pomoć, jel gdje je e, različito, gdje smo praktično podijeljeni u tri skupine. Ja osobno primam 350 kuna, najveća je 1270 koliko ja znam. I do te razlike je došlo, ako se ne varam, 1999. godine kada je e, ta tuđa pomoć prenesena sa, mi, sa mirovinskog osiguranja, mirovinsko-invalidskog osiguranja na E, socijalnu skrb. Do kojih ste saznanja došli po znanstvima koje ste ostvarili i aktivnostima u, e, u vašoj udruzi? Koje su razlike tu postojale da ste ih uočili između vas i vaših poznanika u klubu? Pa znate šta, mi smo, e sada, e, koje vas razlike konkretno zanimaju to? Koje ste vi primijetili? Što se tiče stupnja invalidnosti, iskustva? Pa gledajte jednu stvar, e, odnos, sami odnosi su izuzetno kolegijalni, naravno svi mi imamo svoje osobenosti, naravi i tako, ili svoje sklonosti, jel? ali što se tiče same udruge funkcionira na tom izrazito kolegijalnom odnosu, ako se tako mogu reći, prijateljskom. Tako da, unutar same udruge mi nemamo nekih problema što se tiče nas samih e, i članova udruge i e, članova naših, recimo to tako, upravnih tijela i tako. Znači, tu nema problema ni u komunikacijama, ni u odnosima, ni... Koliko ste zadovoljni s informacijama koje su vam pružene? Da li smatrate da znate sve o vašim pravima i o mogućnostima? Da li je sve dostupno koliko treba biti? Što se toga tiče, zadovoljni jesmo. Opet ponavljam pitanje šta se u danom trenutku može realizirati, ali to opet dalje više ne ovisi, nažalost, o udruzi. Dobro, imate li ovo, puno imate stavova, mišljenja, nešto za kraj još eh, da nismo obuhvatili spomenuti slušateljima? O, sad, neka za sada bude toliko, pa ako drugi puta bude prilike, nadam se da će biti vremena i prostora, da će biti neki novi podatak, ali za sada neka bude toliko. Mm, gospodine Mlikota, hvala vam puno na vašem vremenu. Pozdrav za slušatelje Internet Radija Srijem. Hvala vama i pozdrav cjelokupnom slušateljstvu.